50 languages. 40. 40. Demandez le chemin. Demandez le chemin. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider Pourriez-vous m'aider Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours Où y a-t-il un bon restaurant aux alentours Tournez à gauche au coin de la rue tournez à gauche au coin de la rue. Ensuite, allez un peu tout droit. Ensuite, allez un peu tout droit. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. Faites ensuite 100 mètres et tournez à droite. Vous pouvez aussi prendre le bus. Vous pouvez aussi prendre le bus. Vous pouvez aussi prendre le tram. Vous pouvez aussi prendre le tram. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Vous pouvez aussi me suivre en voiture. Comment vais-je au stade de football Comment vais-je au stade de football Traverser le pont. Traverser le pont. Passer par le tunnel. Passer par le tunnel. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. Aller jusqu'au troisième feu de signalisation. Tourner ensuite à la première rue à droite tournez ensuite à la première rue à droite. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. Continuez ensuite tout droit au prochain carrefour. Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport Excusez-moi, comment vais-je à l'aéroport Le mieux, c'est de prendre le métro. Le mieux, c'est de prendre le métro. Descendez simplement au terminus. Descendez simplement au terminus.